در سوره مبارک ابراهیم میفرماید که بعد از اینکه اشکالاتشون رفع شد معاندین هنوز تسلیم ندارند هنوز قبول ندارند هنوز انکار دارند لذا ای پیامبر برای اونها واقعات دنیوی و اخروی را بیان کنید وقائع را بیان کنید چون که از شنیدن بعضی انسان ها از شنیدن وقائع به راست می آیند از شنیدن واقعات متأثر می شوند لذا در سوره مبارکه ابراهیم بسیاری از حوادث اتفاقات چه اونهایی که در دنیا رخ دادند چه اونهایی که در آخرت رخ می دهند اینها بیان شند که بعضی اگر با دلیل قانع نمیشه این حوادث و اتفاقات را تکان میده میترسه لذا تجدید نظر میکنه در اعمالش خدای عزوجل خیرخواه بندگان خودش هست خداوند تا جایی که ممکن هست بالاجبار مؤمنشون نمیکنه اما تا جایی که ممکن هست خداوند حق را شفاف میکنه تا مردم بپذیرند لذا از شنیدن واقعات انسان به راست قرار میگیرد و مراد از وقایع یا تخویفات هستن یا انعامات واقعات خوب انعامات واقعات بد تخویفات خب حال الله عزوجل ابتدا قرآن را معرفی می تمهید مع الترغیب الف لام را از مقطعات الله اعلم بمراده کتاب انزلناه الیک ای هذا کتابون ای پیامبر کتابی هست اینکه ما نازل کردیم این را به سوی تو لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاکه مردم را از تاریکی ها برهانی خارج کنی به سوی نور به سوی نور یعنی به سوی توحید به سوی ایمان مردم را راهنمایی کنی به اذن ربهم به توفیق پروردگارشون به توفیق پروردگار به سوی نور ببرین نور چیه؟ تشریح نور الى صراط العزیز الحمید مردم را راهنمایی کنی به اون راهی که راه راه ذاتی هست که عزیز هست غالب هست الحمید ستوده شده هست اون ذات ستوده شده کدوم ذات کدوم رب الله الذي له ما في السماوات وما في الارض براه ان اون اللهی که برای اون الله تمام تصرفات آسمانی و تمام تصرفات زمینی هرچه در آسمان میگذرد هرچه در زمین اتفاق میفته همه و همه به دست الله است لذا بسوی اون الله مردم را هدایت کنی راهنمایی کنی و ویل للکافرین من عذاب شدید الله می فرماید که حلاکت برای کافران و ویل للکافر که با وجود اینکه چنین نعمتی چنین کتابی خداوند برای اونها فرستاده بازم کفر بازم انکار برای این کافران حلاکت اون حلاکت چیه من عذاب شدید من من بیانیه است یعنی عذاب شدید برایشان هست خب این کافران کی هستن ببینید صفات کافران وقتی بیان میشه معلوم میشه که هدف زندگی اونها چیه الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره کافران اونهایی هستند که دوست میدارند و ترجیح میدهند ترجیح میدهند زندگی دنیا را بر آخرت چرا چون زندگی آخرت را باور ندارند انکار دارن پس کافر اولین علامتش اینه به آخرت ایمان ندارد به آخرت اعتقاد ندارد به همین خاطر دنیا برایش مهمه دنیا رو میبینه دیگه دنیا به دنیا که ایمان دارد برای دنیا خوب برنامه ریزی می برای دنیا خوب جمع می حتی برای اینکه دنیاش خوب بشه نه حلال سرش میشه نه حرام میشه نه مال خود میشه نه مال غیر میشه نه برداری میشه از هر طریقی میاد بیاد فقط امکانات باشه رفاهیات باشه پول باشه لذا این کافره که وقتی چون اعتقاد به آخرت نداره هیچ مرز و هیچ حدی هم نداره از هر رای میشه بیشه الله میفرماید الذين يستحبون الحیات الدنيا على الآخرة آنهایی هستند که ترجیح میدهند میپسندند زندگی دنیا را بر آخرت عیش دنیا را صفت دومشان و یسدون عن سبیل الله و باز می آیند از راه خدا نه تنها خودشون باز می آیند و یبغونها عوجا در راه خدا چی می طلبند کجیره یبغونها میخاند اون در اون عوجا کجیر کجی یعنی چه؟ یعنی شبهات ببینید این کفار چنان شبهات و چنان اشکالات و سوالاتی مطرح میکنن که مردم به خدا و به کتاب خدا اعتقاد و باور داشته نباشند مثلا شبهاتشون همین بود که چطور ممکن است انسان وقتی که میمیرد و تبدیل به استخان پوسیده میشه استخانش خاک و خاکستر میشه دوباره این انسان زنده بشه اصلا امکانش نیست همین شبهه را که میگه کسی که خام باشد کسی که قدرت خدا را به قدرت خودش قیاس بکند دیگه باور میکنه قدرت خدا خیلی قدرت انسان نیست خدا همون خدا هست که از یک نطفه انسان را با این همه کمالات پیدا کرد اون خدا چرا نتوند دوباره این انسان را پیدا بکند پس این کافر هست که و یبغونها عوجا ببینید من خدمت شما یک چیزی بگم که اون علماء سو و علمایی که دنبال خرافاتند و به وسیله ایجاد شبهات و ایجاد شکوک مردم را گمراه می کنند مردم را از آیات الهی روی گردان می کنند نمیذارن که مردم بیان به سوی قرآن چنان فرافکنی می کنند چنان شبه اندازی می کنند و آیاتی که در رابطه با واقعیت درباره توحید درباره قیامت این آیات را به خاطر اغراض نفسانی هوای نفسانی توجیه و تعویل میکنند اونها هم در این آیه چی هستند داخلند اونها هم یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا به چه دلیل به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از امت من بیشتر بر چه گروهی میترسم که خدا اونها را نابود میکند و از بین برد و عذاب میده ان اخوف ما اخاف على امتی بیشترین چیزی که من بر امتم میترسم الائمه المضلین از اون ائمه گمراه یعنی رهبران گمراه پیشوایان دینی و مذهبی گمراه اون گمراهانی که و یبغونها عوجا در دین خدا شبهات را میخواهند منظور اینه که میخواهند که دین مطابق هوای نفس اونها باشه دین مطابق قضای حاجات اونها باشه مطابق اغراض اونها باشه عرض کردن تو دین چیزهای درست میکنن که کسی فکر میکنه خلاصه دین بخور بخور است سفره هست هر سه روزی هر هفت روزی هر ده روزی کسی فکر میکنه دین اصلا همینه و در دین چیزای دیگه از قبیل شهوات درست میکنند که مردم وقتی اونها رو میشنون بیزار میشه از دین که دینش خلاصه شده به بلا نسبت بلا تشبیه به شکم و زیر شکم یعنی طوری تفسیر میکنه همینا جز دین هستند این که بر اساس هوای نفس تفسیر میکنه دین را توجیه میکنه اون اون رهبر گمراه اون ملای گمراه اون آخوند گمراه هم تحت این وعید داخل است مستاق این آیه قرار میگیره پس کیا هستند و یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا باز می آیند از راه خدا و همچنین در راه خدا کجیرا شبهات را میخواهند یعنی هم ضالند هم مضلند هم گمراهند هم گمراه کننده اند اولئک فی ضلال بعید همانا اینها در گمراهی بدور از حق هستند حال الله تعالی فرماید ما هر پیامبری را فرستادیم همه چیز را واضح کردیم اما بعضی راه گمراهی را گرفتن بعضی راه هدایت و ما ارسلنا من الا بلسان قومه ما نفرستادیم هیچ پیامبری را مگر به زبان قومش لیبین لهم تاکه بیان کنند مقصد را برای اونها مقصد بعثت چیه فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء خداوند گمراه میکند کسی را که بخواهد و هدایت میکند کسی را که بخواهد و هو العزیز الحکیم خدا ذاتی هست غالب و کارهای الله حکمت داره ببینید خداوند دلیل نقلی اجمالی از انبیا بیان فرمود ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا از این به بعد دلیل نقلی تفصیلی هست انبیا را فرستادم یکی از اون انبیا موسی است به موسی گفتیم ای موسی قومت را راهنمایی کن از زلالت از تاریکی از شرک از گوساله پرستی بت پرستی به سوی نور به سوی ایمان به سوی یکتا پرستی به سوی توحید فرا بخوان و همچنین به موسی گفتیم که اونها را به ایام الله تذکر بده قبلا خدمت شما عرض کردم موضوع این, این سوره چی بود؟ ای پیامبر حال این امت را از واقعات تذکر بده به واقعات واقع از واقعات بترسان چه در دنیا اتفاق افتاده چه در آخرت تنها به پیغمبر گفته نشد به موسی هم اینجا خدا میفرمه و ذکرهم به ایام الله قومت را پند بده به ایام الله پند بده ایام الله چی هستند ایام الله اون روزهایی را میگویند که در اون روزها خدای عزوجل دوستان خودش را پیروزی داد و دشمنان را نابود کرد یعنی ایام عذاب اون ایام ایام الله هستند لذا ای موسی برای ملتت برای قومت ایام الله را یادآوری کن یعنی واقعات و حوادث تلخ را که هر کسی ایمان نیاورده نتیجه چی شده عاقبت چی شده از اون ایام الله بترسون تا که بترسن لذا الله می فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا همانا ما فرستادیم موسی را همراه با آیاتمون هم آیات تکوینی هم آیات تشریعی آیات تکوینی هم معجزه بود آیات تشریعی دستورات پروردگار و معرفی پروردگار ان اخرج قومك من الظلمات الى النور اینکه بترسان قومت را اینکه خارج کن قومت را من از از تاریکی ها بسوی نور از انواع گمرائی ها بسوی ایمان و ذکرهم به ایام الله تذکر بده انها را به ایام الله تذکر بده حوادثی که در اون حوادث برای بعضی نعمت بوده برای بعضی مصیبت بوده برای بعضی نجات بوده برای بعضی هلاک بوده به اون ایام بترسان ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور این ایام الله واقعا آیات هستند آیات هستند یعنی چه؟ یعنی نشانات هست در ایام الله درس های عبرت است برای چه کسانی؟ ان فی ذلک لآیات همانا در این ایام الله آیات است و درس هست لکل صبار شکور برای هر بنده ای که صبار باشد به وقت مصیبت ببین خدای تعالی از بندگانش دوتا انتظار داره الله میخواد هر بنده هم صبار باشد هم شکور باشد یعنی اگر خدا برش مصیبتی آورد صبر کند و اگر خدا بهش نعمتی داد شکر کند پس هم صبور باشد هم شکور باشد الله فرما این نوع بندگان از آیات من درس میگیرند ان فی ذلک لآیات همانا در این آیات است لکل صبار صبر بنیسید در مصیبتها، ها شکور در نعمت ها برای هر بنده که زیاد صبر میکند و هر بنده که زیاد قدردان و شکرگزار است لذا موسی علیه السلام شروع کرد قومش را از وقایع بترساند و اذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم یاد کن اون زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم من اذكروا نعمت الله علیکم یاد کنین نعمت الله را بر خودتون الله چه احسانی بر شما کرد خیلی خدا اونقدر که لطف به بنی اسرائیل کرد به هیچ قومی نکرد اون نعمت ها چی بودند یک اذ انجاکم من آل فرعون زمانی که شما را نجات داد از آل فرعون مگه فرعون چی کار میکردند یسومونکم سوء العذاب می چشاندن شما را بدترین عذاب بدترین شکنجه انواع شکنجه ها را بر بنی اسرائیل می آوردن من جمله اون شکنجه ها و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم پسر بچه های شما را ذبح می دختر بچه های شما را زنده نگه می داشتند این جفایی که نسبت به شما می کردند بچه های شما را راحت می بردند می کشتند نسل کشی می کردند مثل چین امروز که اطفال مسلمانان را از اونها میگیرد زنها را چکار کند عقیم کند کسی باور هم نداره ولی جزء واقعیت های امروز است اون زمان فرعون کودن بود ولی اینا را چی شده که امروز در این قرن 21 که عصر تکنولوژی هست عصر پیشرفت هست اینها به عقب برگشتند به اون مسیر فرعون برگشتند لسا الله می فرماید یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و ما امیدوارم اون کاری که خدا با اون فرعون کرد با این فرعون های این زمان که نسل کشی میکنند هم خواهد کرد انشاءالله میبینید متلاشی شدنشون را میبینید که هر یکی از این قدرت هایی که ظلم میکنه ستم میکنه بر مظلومین جلو چشم خود ما خداوند تعالی در باطلاقا گرفتارشون میکنه که آخر بغیر از خودکشی و انفجار خود دیگر رای برایشون نمیمانه لذا الله می فرماید یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و اولاد شما پسر بچه های شما می دختر بچه شمارا زنده نگه می داشتند و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم در این عذاب یا در این نجات نعمت بسیار عظیمی از جانب رب بود یا امتحان بزرگ بود و تأذن ربکم اینجا خدای جل باز به موسی اعلام کرد و تأذن ربکم ربت اعلام کرد بکی اعلام کرد به موسی خوب گوش کن رب چی اعلام کرده رب اعلام کرد که ای موسی لئن شکرتم لازیدنکم اگر شما شاکر شدید بندگان سپاسگزاری شدید لازیدنکم حتما حتما من می افزایم در شما یعنی در نعمتی که به شما میدم در اون نعمت می افزایم ولا این کفرتم اگر ناسپاسی کردید اون وقت این عذابی لشدید عذاب من هم سخت اون نعمت را از شما میگیرم چنانچه بنی اسرائیل در من و سلوا ناسپاسی کردن خدا گرفت ببینید این وعده خداوند هم برای ما هست در و هم برای ارز کنم که بنی اسرائیل بود برای اقوام گذشته بود هر کسی سپاسگزار باشد نعمتش بیشتر میشه هر کسی ناسپاس باشد نعمتش ازش گرفته میشه سپاسگزاری ببینی هر نعمتی که خدا داده شکر هر نعمتی که خدا داده مثلا خداوند به شما سرمایه داده شما هر شب شکر میکنید البته بهترین صورت شکر اینه هر وقت میخواستی از خدا تشکر بکنی درکت نماز شکر بخوان نماز نیت کن نماز نافله درکت نماز شکر بعد از اون بگو خدای من از تو تشکر میکنم قدردانی میکنم این نعمت را به من دادی اون نعمت را که شما تشکر بکنی همون نعمت را خدا اضافه میکنه شما شکرگزار نعمت مال میشین مالتون اضافه میشه شکرگزار نعمت صحت و سلامتی میشه خدا صحت و سلامتی تون را اضافه میکنه شکرگزار نعمت ایمان میشه خدا ایمانتون را اضافه میکنه هر چیزی که شکرگزار اون بشی همون خدا اضافه میکنه شکرگزار همه بشی همه را خدا اضافه میکنه به همین خاطر بعضی از علما بزرگان توصیه میکنن میگویند که شما هر شب نماز که میخوانید دو نماز شکر ایمان بخوانید یعنی هر شب تشکر بکنید برای اینکه خدا به ما ایمان داده خدایا شکرت بر اینکه به من ایمان دادی تو را میشناسم حق را میبینم و حق را از باطل تشخیص میدم هر شب وقتی که شکر ایمان بکنی خدا ایمانت را اضافه میکنه وعده خدا اصلا این تو زیدن نکن لذا الله تعالی می فرماید وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا موسی گفت اگر شما کفران بکنید اگر شما ناسپاسی کنید ان تكفروا انتم ای بنی اسرائیل چه شما و چه تمام روی زمین معلوم میشه این این ارز کنم که حکم مخصوص بنی اسرائیل نیست مال تمام آدمای روی زمین است مال ما هم هست این تکفرو اگر شما ناسپاسی کردید انتم شما و من فی الارض جمیعا تمام اونهایی که در زمین هستند همگی اگر ناشاکری کردید فان الله لغنی حمید همانا الله بینیاز هست و ستوده شده اگر شما ناشاکر بودی خدا هم به شما نیازی نداره نه به عبادت شما نه به ذکر شما نه به تلاوت شما نه به صدقه شما اما اگر شاکر بودی خدا بیشتر بهت میده علم یأتکم ببینید ما در ابتدای سوره عرض کردم که خاندیم خداوند میفرماید ای پیامبر من اینها را از واقعات گذشته بترسون و برای اینها ذکر کن حال اون وقائع گذشته یا وقائع آینده وقائع گذشته دنیوی هستند آینده بیشتر اخروی هستند این از وقائع دنیوی هست و بعد از اون وقایع اخروی هم میآید الله می فرماید الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم آیا پیش شما نیامد اخبار اونهایی که قبل از شما بودند قبل از شما بودند در قرون ماضی در امم گذشته اخبار اونها پیش شما نیامده یعنی چه یعنی از اخبار اونها درس عبرت بگیرید از اخبار اونها برای خودتون تجدید نظر کنید الله می فرماید الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم آیا پیش شما اخبار کسانی که قبل از شما بودند یعنی قوم نوح و عاد و ثمود قوم نو قوم عاد قوم سمود والذین من بعدهم کسانی که بعد از اونها بودن مثل قوم شعیب قوم لوط قوم موسی همه اینها را بعضی ها هستن ما میدونیم چون در قرآن خاندیم بعضی ها را هستن که خدا نابودشون کرده خدا از بین برده ما اصلا نمیدانیم اینا کی بودند کی بودند فقط انسان همین قدر از آثار معلوم میشه که اینها را خدای تعالی یک بار از بین برده قبلا خدمت شما عرض کردم همین نزدیک ما شهر سوخته شهر سوخته که در سیستان هست یک شهری هست زیر خاک ها دفنه معلوم میشه که خداوند عزوجل این شهر را یک زمان یک شهری آبادی بوده یک بار نابودش کرده و اون کسی که کارشناس بود اونجا توضیحاتی که میده اگه شما برید توضیح میداد میگفت که تاریخش را که بررسی کردن چهار هزار سال قبل از میلاد بوده چهار هزار سال قبل از میلاد یعنی میشه شیش هزار سال پیش الله بهتر میدنه اون زمان لا یعلمهم الا الله همین آیه داره میگه اینا را بغیر از الله هیچ که نمیدونه فقط گفت وقتی که ما بالاخره باستان شناسان اینجا تحقیق کردن بررسی کردند از تحقیق و بررسی معلوم میشه که اینا قومی بودند که به قیامت اعتقاد داشتند از کجا معلوم میشه که به قیامت اعتقاد داشتند گفت که چون قبرهای درست کرده بودن این قبرها مثل همون قبرهای خودشون که بودن این این طرف جاده الان این قبرها را شیشه ای درست کردن که در قبرها چطور اینا گذاشته بودن استخانهایشون و ارز کنم که اجسادشون گذاشته بوده در کنار اون اجساد یک کوزه بوده در این کوزه وقتی که او را دفن می کردند یک کوزه هم در کنارش دفن می شده در این کوزه طلا و جواهراتی هم بوده و در این کوزه گفت جالبتر این هنوز آثاری هست که خوشه های گندم هم بوده اون کارشناس برای ما توضیح میداد گفت که معلوم میشه که اینها اعتقاد و باورشون این بوده که آدم که بمیره از این دنیا بره دوباره اونجا زنده میشه اونجا نیاز پیدا میشه به غذا پیدا میشه نیاز به پول پیدا میشه به همین خاطر کسی را که دفن میکردند مقداری از اش را و حتی مقداری خوراکی هم باش دفن میکردند الله بهتر میدنه اینا چه اعتقاداتی دارن این آیه را که میخانیم بیاد اینها و دیگرانی که ما آثارشون را میبینیم آثار چند هزار ساله ولی ما هیچ نمیدونیم اینا که بودن چرا چطور هلاک شدند لذا الله میفرماید این حوادث و این اتفاقات را بیان کنید تا مردم مخاطبان شما به فکر خودشون باشند واقعا گاهی این نوع واقعات انسان را چی میکنه اصلاح میکنه الله میفرماید الم یاتکم نبأ الذین من قبلكم قوم نوح وعاد عاد بعضی ها که ما میدانیم خدا تعریف کرده مثل قوم نوح عاد و ثمود والذین من بعدهم و اون اقوامی و اون قبائلی و اون انسانهایی که بعد از اینها بودند لا یعلمهم الا الله آنها را نمیداند هیچ کسی بجز الله که اینها کی بودند چگونه هلاک شدند فقط این الله میفرماید وجه مشترک همه اقوام جاءتهم رسلهم بالبینات رسول پیش ها آمدند پیامبران پیش ها آمدند با معجزات آمدند با دلائل آمدند مردم را دعوت دادند به سوی یکتا پرستی اما اقوام چیکار کردن فردو ایدیهم فی افواههم کفر کردن کفر کردن یعنی چطور رد ردو ایدیهم فی افواههم دست را به دهانشون گذاشتند دست را به دهانشون گذاشتن یعنی چه البته دو تا تفسیر داره این آیه یک تفسیرش اینه که دست به دهان خودشون گذاشتند این کنایه اینه که ما نه حرف شما رو گوش میکنیم نه با شما حرف میزنیم ما با شما کار نداریم شما برید این عقیده مال خودتون انکار کردن کفر کردن کنایه از این هست و تفسیر دومش اینه که فرد دو ایدیهم برگردان دستهاشون را فی افواههم زمیر به طرف رسول است دهان رسول یعنی دهان رسول را بستن نگذاشتن تبلیغ بکنن کنایه از اینه که مزاحمت کردن نگذاشتن که رسول پیام خدا را بدن گفتن نه ما آمدگی نداریم حرف شما را گوش کنیم و چی گفتن این اقوام و قالو انا کفرنا بما ارسلتم به گفتن همانا ما کفر کردیم انکار کردیم قبول نداریم آنچه که شما فرستاده شدید به آن اشکال انسان بیچاره این بود که با این عقل گنجشکی خودش هر چیز را وزن می کرد و قیاس می کرد و این عقل خیلی محدود کوتاه است انسان باید فراتر از عقل بره انسان وقتی که نوبت وحی میرسه عقل را باید بذار کنار همه چیز را با سنجش عقل نباید بسنجد لذا اونا گفتن و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب همانا ما در شکیم از اون چیزی که ما را فرا میخانی بسوی آن مریب یعنی شک زیاد سرگردان اما رسول چی گفتند رسول گفتند که بیچاره ما اون چیزی که ذکر میکنیم دلیل داریم دلیل دلیل عقلی هم داریم همین عقل خودتون را به کار ببرید فکر کنید اون الله ما درباره اون الله با شما داریم سخن میگوییم که فاطر السماوات والارض آفریننده این آسمان ها و زمین است اون ذاتی که این آسمان ها و زمین را پیدا کرده اون ذات را شما نمی بینید این آسمان با این عظمت با این وسعت با این بلندی این زمین با این فراخی خود به خود درست شدند به صورت طبیعی درست شدند و بعد چه نظامی هر روز خورشید طلوع میکنه غروب میکنه طلوع میکنه ماه خورشید شما هم گرمی میگیرید هم حرارت میگیرید هم انرژی میگیرید هم حساب روز و هفته و ماه و سالتون را حساب میکنید اینها خود به خود به صورت طبیعی درست شدند یا یک قدرتی هست که این نظام زیبا را گرداننده هست لذا پیامبران گفتن شما آخه همون عقلتون را کار ببرید قالت رسلهم افی الله شکن رسولشان شام آنها گفتند آیا درباره الله شک دارید اون اللهی که فاطر السماوات والارض اون اللهی که آفریننده آسمان ها و زمین هست اون اللهی که یدعوکم لیغفر لكم اون شما فرامی خاند بسوی توحید بسوی یکتا پرستی هدف الله چیه لیغفر لکم من ذنوبکم که گناهان شما را ببخشه و یؤخرکم الی اجل مسمى و شما را مهلت بده به مدت تعیین شده یعنی الان برای شما عذاب نیارد میخواد الان برایتون عذاب نیاد الان همه یک جا کشته نشید شما را مهلت بده چند سال دیگه زندگی کنید تا اینکه در این زندگی خدا را پرستش کنید تجدید نظر کنید اما گفتگوی دوم اقوام اینها به پیامبران چی گفتند اشکالاتی که همه ملت ها بر پیامبران گرفتن مثل امند اول اینکه قالوا ان انتم الا بشر مثلنا شما نیستید مگر بشرید انسانی مثل ما فرشته باید به عنوان پیغمبر بیاد نه بشر اونا خواستهشون این بود دوم شما میخواهید که ما معبودانی که پدران ما عبادت میکردن اون معبودان را عبادت نکنیم دینی که پدران ما بر اون دین بودند اون دین را ما ترک بکنیم ما این کار را نخواهیم کرد لذا میگوید که توری قالو ان انتم الا بشر مثلنا گفتن نیستی شما مگر بشر هستی مثل ما تریدون ان تصدون شما اراده دارید خواهید باز بدارید ما را عما كان يعبد آباؤنا از آنچه که عبادت میکردن پدران ما فأتونا بسلطان مبین بیاورید برای ما معجزه آشکار معجزه خواستند اما رسول چی گفتند گفتند که قبول داریم ما مثل شما بشریم ما انسانیم پدر ما مادر ما از کدوم خانواده هستیم مشخصه اما خداوند عزوجل بین بشر فرق گذاشته بر یکی از افراد بشر منت و احسان میگذاره به نبوت انتخابش میکنه یکی دیگر نه ما را خدا انتخاب کرده قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم رسول بیان گفتند نیستیم ما بشری مگر مثل شما ولكن الله یمن على من یشاء من عباده اما این الله است که احسان می لطف می فرماید بر هر یکی از بندگانش که بخواهد ما را خواسته خدا بر ما لطف کرده ما را به عنوان نبوت و پیامبری برگزیده اونها میگفتن خب فتونا بسلطان مبین معجزه ای که ما میخواهیم بیارید شما خان دیگه گفتم نبی بسلطان مبین معجزه آشکار روشن هر چی ما میخواهیم مثلا اونا از رسول الله چی خواستن گفتن که کوهای مکه را بزن عقب و قصی ابن کلاب که از بزرگان و اجداد ما زندهش بکن تا ما ازش بپرسیم که قصی در اون دنیا چه خبره این کارا را بکن چیزهایی از پیامبران میخواستن که در وسع و توان پیامبران نبود لذا جواب چی دادن وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله برای ما نیست یعنی سزاوار ما نیست در قدرت ما نیست ان ناتیکم اینکه بیاوریم برای شما بسلطان معجزاتی مدرک و دلیلی الا باذن الله مگر باذن الله خدا بخواد میتونیم خدا نخواد دست ما نیست کلید معجزه به دست خداست وعلى الله فليتوكل المؤمنون این خلاصه توحید است خلاصه دعوت رسول است فقط و فقط باید بر الله توکل کنند اهل ایمان هر کسی ایمان دارد به خدا توکل کند و خدا کارساز او میشه مشکلش را هم در این دنیا و هم در اون دنیا حل میکنه ما رسول بر خدا توکل میکنیم و ما لنا الا نتوکل علی الله چرا نکنیم چه شده ما را که توکل نکنیم بر الله و قد هدانا سبولنا در حالی که ما را خداوند هدایت کرده راهنمایی کرده براهمون راه ما را خدا به ما نشون داده ولنصبرن على ما اعذیتمونا ای امت ای ملت شما ما را اذیت میکنید اشکال نداره حتما حتما ما صبر میکنیم بر آنچه که شما ما را اذیت میکنید بر اذیت و آزار شما هم صبر میکنیم و علی الله فلیتوکل المتوکلون فقط و فقط بر الله باید توکل کنند توکل کنند دیگه لذا ما توکلمون فقط بر الله خواهد بود این دو گفتگوی رسول با امتهایشون بودن و قال الذين كفروا لرسلهم از اینجا به بعد گفتگوی سوم شروع میشه و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد در آيات قزشته از اول سوره ارز کردم در این سوره بیشتر بیان وقائع هست که برای کسانی که مدعا را پذیرند دعوت توحید را پذیرند خداوند دستور داد برای اونها وقائع بیان بشه وقائع دنیوی و اخروی که این وقایع موجب چی میشه موجب هدایت میشه چه بسا موجب تذکر برای اونها میشه از آیه گذشته خواندیم الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم ذکر انبیا بود و بعد بعد از اینکه ذکر انبیا بود خدای عزوجل گفتگویی که بین انبیا و امم بود انبیا و ملت بود اون گفتگو را و اون مکالمه را نقل فرمود اولین گفتگو قالت لهم رسلهم افی الله شک و دومین قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم وقال الذين كفروا لرسلهم این سومین گفتگو هست یعنی ادامه همون مضمون هست که رسول وقتی که درباره توحید گفتند درباره الله گفتند درباره یک تا پرستی گفتند مورد تهدید واقع شدند تهدید به تبعید تهدید به اخراج وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا کفار به پیامبرانشان گفتند هر آینه ما شما را بیرون میکنیم از بلاد خودمون از سرزمینمون یا شما برگردید او لتعودن فی ملتنا یا بریم بیرون یا برگردید به دین خود ما دین گذشته دین که دین آبا و اجداد ماست خدای عزوجل در چنین مواقعی وقتی که انبیا مورد تهدید شده و وقتی که از سوی امتها مورد تهدید تبعید قرار شدند الله تعالی تسلی داد فاوحا الیهم ربهم لنهلکن الظالمین رب به سوی اونها وحی فرمود به سوی اونها پیام داد که شما نگران نباشید شما ناراحت نباشید لنهلکن الظالمین حتما حتما ما این ظالمین را نابود میکنیم هلاک میکنیم و این زمین مال شماست مال اهل ایمان است نه مال کفار ولنسكننكم الارض من بعدهم حتما حتما یا اینکه به معنی سوگند سوگند به ذاتم من شما را اسکان میدهم در زمین بعد از اونها اونها را از بین میبرم ساکن زمین باشنده زمین وارث زمین شمایید چنانچه هر قومی را خدای تعالی حراک کرد بعد از اون انبیا و پیروان انبیا اونجا ماندند و ماندگار شدن البته این وعده خدا این وعده نصرت وعده از بین بردن دشمنان برای چه کسانی هست ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید این برای کسی هست که میترسد از جایگاه من از مقام من یعنی از ایستادن در محضر من از حضور در محضر من و خاف وعید از وعید ترسد وعیدی که انبیا آوردند عذابی که انبیا ذکر کردند از او میترسد الا ای حال و وخاب كل جبار عنید این اناد قوم است خداوند فرماید که این قوم وقتی که انبیا اونها را از عذاب خدا بیم دادند ترسوندند اونها چیکار کردند واستفتحوا اونها طلب کردند طلب فیصله طلب حکم گفتند حکم هرچی هست فیصله هرچی هست اجرا کنید اگه قرار ما را عذاب بدید عذاب بدید و وخاب کل جبار عنید و خائب و خاسر شد ناکام و نامراد شد کل جبار عنید هر اون انسان سرکش و انسان معاند الله عزوجل میفرماید یعنی چون اونها فیصله خواستند چون که اونها عذاب خواستند عذاب آمد عذاب که آمد ناکامی اونها بود خساره و زیان اونها بود اما تنها به اینجا بسنده نمیشه تنها به اینجا اکتفا نمیشه که انسان را خدا عذاب بده و دیگه تمام بشه نه عذاب تازه شروع میشه با مرگ عذاب تمام نمیشه عذاب شروع میشه از اینجا که خدای تعالی نابودشون کرد من ورائه جهنم علاوه از این عذاب دنیاوی پشت سرشان جهنم بود که و جهنم هست که و یسقا من ماء صدید در جهنم اونها پذیرایی میشند و آب داده می شوند نوشانده می شوند از آب زرداب به اصطلاح آب زردی که از زخم ها می ریزد که اون آب را مگه میتونه بخوره کسی یا یتجرعه از بس که حالت تهوع داره از بس که تنفر داره جرعه جرعه مجبوره جرعه جرعه قطره قطره فرو میبرد ولا یکاد یسیغه و نزدیک نیست که او را فرو ببره یعنی نمیخواد فرو ببره ولی مجبور میشه و یأتیه الموت و اسباب موت از هر سمت و سوی میآید یعنی چنان شرایط سخت میشه که از هر سمت انسان نگاه میکند <clears throat> مشکلاتی بر او هست که باید بمیرد ولی و ما هو بمیت میت نیست نمیمیرد ببینید عنایت داشته باشید که در دنیا هر چقدر انسان رنج بکشد وقتی که انسان رنج و دردش بسیار بالا باشد آخر تنها چیزی که انسان را امید میده مرگ است گاهی مرگ در انسان به عنوان یک آرزو چی میشه؟ تبدیل میشه یک انسانی که غمش خیلی زیاده مصیبتش زیاده میگه تنها تسلیش با مرگ میگه مرگ که بیاد دیگه تمام میشه و بعضی انسان ها فکر میکنن با مرگ راحت میشند وقتی که خیلی مشکلات فشار میاره خودکشی میکنند این روزها خودکشی زیاد هست ولی این انسان ها که خودکشی میکنند اینها واقعا نادان هستند چون فکر میکنند که با خودکشی و با مرگ قضیه تمام میشه ناراحتی تمام میشه تازه بعد از مرگ شروع میشه مشکلات بعد از مرگ شروع میشه بعد از مرگ که مشکلات بیاد انسان میگه کاش همون مشکلات دنیا را میداشتم اونجا دیگه این امید نیست این آرزو نیست اینجا چی آرزو انسان داره انسانی که اینجا درد میکشه رنج میکشه مصائب بر او هست سختی بر او هست شکنجه ها هست بالاخره امیدوار است که اگر مردم از همه اینها راحت میشه اگر مؤمن باشه با مرگ راحت هم میشه واقعا یک کسی هست که تحت شکنجه کفار هست خب او لحظه شماری میکنه که کی از این دردها از این زخمها میمیرم تا راحت میشم برای اهل ایمان مرگ راحت است برای بسیاری دیگر هم وقتی که درد میکشند و سختی میکشند مرگ راحت است اما این راحتی که ما فکر میکنیم این در اونجا نیست در جهنم نیست لذا الله میفرماید و یأتیه الموت از هر سمت سو مرگ یعنی اسباب مرگ میآید چنان برای او سختی هست چنان شکنجه هست چنان عذاب هست که باید بمیرد اما فیصله کرده خدا که و ما هو بمیت موت دیگه نیست و من ورائه عذاب غلیز اون ورش اون طرفش عذاب بسیار سختی است عذاب بسیار شدیدی هست یعنی هر چی که در جهنم انسان جلوتر میره امیدش کمتر میشه چون سختی ها بیشتر میشه خب حال اینجا سوال میشه که این کسی این کافری که در جهنم سختی لحظه و لحظه برای او بیشتر میشه مگر اعمال خوبی که داشته اعمال درستی که در دنیا داشته این اعمال درست برای او درد نمیخوره هیچ جا دستگیرش نمیشه هیچ جا مشکلش را حل نمیکنه الله میفرماید که نه کسی که کافر باشه و کسی که معتقد به خدا نباشه یا اعتقاد به رسالت و به قیامت داشته نباشه اعمال او مثل خاکستر میماند یه چیزی را که بسوزونند خاکسترش جمع میشه نه این خاکستر وقتی که طوفان شدیدی بیاید وقتی که باد شدیدی بیاید آیا از این خاکسترها چیزی میماند نه همه را میبرد اون که این خاکسترها جمع بودن اونجا را صاف و خالی میگذارد طوفان کفر طوفان شرک و طوفان بدبختی همینطور خاکسترهای اعمال کافر را از بین میبرد هرچی اگر سل رحمی کرده خدمت به انسانیت کرده کار خوب کرده اخلاق خوب داشته همه اینها به سبب کفر به سبب طوفان کفر طوفان شرک از بین میره هیچی برای آخرتش نمیماند الله میفرماید مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم مثال کسانی که کفر کردن به ربشان یعنی به توحید ربشان اعمالهم اعمال اونها کرماد مثل خاکستر میماند که اشتدت به الريح که به اون بعد شدیدی بوزد فی یوم عاصف در روز طوفانی در اون روز طوفانی که بعد شدید می آید لا یقدرون مما کسبوا على شیء این مشرکان کفار نمی توانند از آنچه که کسب کردن هیچ چیز را کسب حاصل کنند ذالک هو الضلال البعید این هست فقط این گمراهی بدور از حق از حق را خیلی دور کرد بعد از این الله عزوجل دلیل دیگری برای توحید بیان می فرماید دلیل اول رشما شما دیروز این دلیل دوم است الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق آیا می بینی همانا الله آفرید آسمان ها و زمین را برای اظهار حق پیدایش آسمان ها و زمین برای این هست که حق ظاهر بشه که حق الله هست الله یگانه هست شریک ندارد در معبودیت تنها هست این یشع یذهبکم و یأتی بخلق جدید اون الله قدرت دارد اگر بخواد شما را برد، شما انسان های موجود را شما انسان های مخاطب را میبرد و یأتی بخلق جدید خلق جدید آورد، نسل جدید آورد. و ما ذلك علی الله بعزیز این بر الله مشکل نیست عزیز اینجا به چیه مشکل سنگین این برای خدا هیچ مشکل نیست الله این کار را میکند و برزو لله جمیعا تا اینجا وقایع بعضی وقایع دنیاوی بودند و بعضی وقایع اخروی هم بیان شد در گذشته از اینجا هم وقایع اخروی هست در آخرت هم حوادث تلخی هست و در آخرت جریانهای شدیدی هست و برزو لله جمیعا همه برای الله ظاهر می یعنی در میدانی در محضر الله عزوجل همه مخلوقات هیچ کسی نمی ماند همگی فقال الضعفاء للذین استكبروا اونجا با هم دیگه جر و بحث می کنند هم مریدان با مطبوعان خودشون با رؤسای خودشان کسانی که در رأس کفر بودند در رأس شرک بودند اونها را گمراه کردند اینها با اونها جر و بحث میکنند چه میگویند فقال الضعفاء للذین استكبروا میگویند ضعفا از نظر رای از نظر علم از نظر تدبیر به مستکبرین به اساتید مشرک خودشون به پیشوایان مشرک خودشون انا کننا لکن تبعا ما تابع شما در دنیا بودیم ما پیرو شما بودیم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من آیا شما می توانید دفع کنید از ما از عذاب خدا چیزی را میتونی کمی عذاب را تخفیف بدید یک کاری بکنید کم یکم آرومتر بشه کم شعلهش کمتر بشه الله نجات بده متوسل به اون افراد میشه میگه تو دنیا ما بالاخره دنبال روی شما بودیم نمیتونید عذاب را تخفیف بدید عذاب را کم کنید اونها میگن ما خودمون همین جا هستیم با شما داریم میسوزیم با شما داریم میکشیم تحمل میکنیم ما هم گمراه بودیم در دنیا که شما را گمراه کردیم الان ما داد و فریاد بکنیم یا ساکت بشیم صبر کنیم یا بی صبری کنیم مفری از اینجا نیست خلاصی از اینجا نیست نجات و رهایی از اینجا نیست قالوا لو هدانا الله لهديناكم اون رؤسای کفر میگویند اربابان شرک میگویند لو هدان الله اگر الله ما را هدایت می کرد لهدیناکم ما هم شما را هدایت و راهنمایی می کردیم اما ما گمراه بودیم شما را گمراه کردیم الان قسمت ما اینجاست سواء علینا برابر است بر ما اجزعنا اینکه جز و فز بکنیم اینکه داد و فریاد بکنیم اینکه سر و صدا بکنیم ام صبرنا یا صبر کنیم ما لنا من محیز برای ما هیچ خلاصی نیست هیچ رهایی نیست نجاتی نیست لذا بی خود امیدوار نباشید همینجا بسوزید و بسازید و تحمل بکنید اما یکی از عاملان اصلی گمراهی انسان ها در دنیا که بوده شیطان بوده شیطان هم دخالت میکند تو این گفتگو شیطان وقتی که میبیند که کم کم همه چیز به گردن من میفته و من عامل گمراهی بودم من عامل بدبختی بودم او میخواهد خودش را بکشد خودش را نجات بده و قال الشیطان لما قضی الامر شیطان میگوید وقتی که امر فیصله شد تمام مقدمات به پایان رسید هر کسی حکمش صادر شد جهنمی حکمش به او اعلام شد بهشتی به او اعلام شد شیطان میگه ان الله وعدکم وعد الحق خداوند با شما بندگانش وعده داشت وعده حقی داشت وعده راستی داشت و وعدتكم من هم یک وعده داشتم منم گفتم شما اگر دنبال من بیایید چنین میشه چنان میشه هی امید میدادم هی آرزو میدادم اما اخلفتكم من خلف وعده کردم من نتونستم من به شما مثلا این آرزو را داده بودم که عیش بکن نوش بکن همین دنیا دیگه, دیگه زندگی نیست اون چیزی که من گفتم نشد الان اگر از من شما از هم دیگه کمک میخواید لابد از منم کمک میخواید کاری از دست من نیست و مرا هم زیاد ملامت نکنید من شما را به زور گمراه نکردم به زور شما را به این هلاکت نکشندن و ما کان لی علیکم من سلطان برای من بر شما هیچ نوع تسلطی نبود من زوری نداشتم اجبارتون نکردم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فقط این بود که من شما را دعوت دادم من شما را فرا خواندم که بیایید فاستجبتم لی شما اجابت کردید برای من من که شما را دعوت دادم شما هم اجابت کردید من من زور شما را گمراه نکردم فقط فرا خواندم فلا تلومونی لذا خواهشان مرا ملامت نکنید ولومو انفسکم خودتون را ملامت کنید نفستون را ملامت بکنید نه من ملامت کنید و نه من از من انتظاری داشته باشید ما انا کم و ما انتم مصرخی نه من فریادرس شما هستم میتونم به فریاد شما برسم به داد شما برسم به کمک شما بتونم میتونم بشتابم و ما انتم به مصرخین نه شما ادرس من هستید لذا نه از من انتظاری داشته باشید نه من صدا بزنید و من هرچی که شما در دنیا شرک کردید شما با خدا دیگران را شریک گرفتید من دیگه قبول ندارم اینی کفرت بما اشرکتمونی این به نوع اعلام بیزاری شیطان هست از متبعان خودش گویا وسط را اونها را میگذارد انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل به اون چیزی که شما مرا شریک کردید من به او الان کار میکنم قبول ندارم شراکت من را من قبل یعنی در دنیا الله میفرماید ان الظالمین لهم عذاب علیم حالا که شیطان هم پاش را میکشد دیگه میماند مشرک با عذابش همانا ظالمان مشرکان برایشون عذاب دردناک است عذاب سخت است خب این تکلیف اهل شرک تکلیف اهل کفر کسانی که خدا را ناراضی می اما تکلیف اهل ایمان چه خواهد بود تکلیف مؤمنین کسانی که در دنیا عمل صالح انجام دادند خوب فکر کردند خوب رفتار کردند خوب عمل کردند الله می فرمه جایگاهشون بهشته و تمام نعمت برایشون هست و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات داخل کرده می شوند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند کسانی که هم اعتقادشون و ایمانشون خوب بوده هم عملشون صالح شده اینها داخل می شوند جنات تجری من تحتها الانهار در اون جنات و باغاتی که جاری است از زیر درختها و قصرهایش نهرا خالدین فیها همیشه در اون جنات میمانند به اذن ربهم به اذن توفیق ربشان اونجا بزرگترین و اول و آخرترین کلامشون با همدیگه چی خواهد بود تحیتهم فیها سلام تحیه اونها خوش آمدگویی اونها در بهش سلام خواهد بود فقط به هم دیگه سلام میگویند یعنی چه؟ یعنی کلمه خوش کلمه محبت کلمه الفت هیچ ناگواری اونجا نیست الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه اینجا خدای عزوجل مثال کلمه توحید را و مثال کلمه کفر را کلمه توحید چیه لا اله الا الله کلمه کفر و کلمه خبیسه که بیان می فرماید اون کلمه که در اون آمیزش غیر الله باشد در اون غیر الله را کسی شریک قرار بدهد الله می فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا آیا ندیدی چگونه الله بیان میکنه مثال کلمتا طیبه مثال یک کلمه پاکیزه کلمه طیبه مثال لا اله الا الله کلمتا طیبه تفسیر جلاله نوشته لا اله الا الله مثال لا اله الا الله کشجرت طیبه مثال این مثل درخت پاکی هست درخت طیبه ای هست که این درخت طیبه اصلها ثابت اصلش در زمین مضبوط است در زمین محکم است و فرعها فی السماء و فرش در آسمان در فضا است بسیار گفتن منظور از این درخت درخت نخل خرما است نخل خرما درخت نسبت خیلی محکمی است ریشهش در زمین خوب محکم است و شاخ و برگش تو آسمان هست خیلی بلند است 15 متر 20 متر بلندتر و اونجا چه شاخ زیبایی داره چه میوه خوبی داره لذا مثال کلمه طیبه اینگونه هست ریشه دارد اصالت دارد و شاخ و برگش اعمال صالحه هست توفیقی که انسانها خواهند داشت اما مثال کلمه خبیسه کلمه شرکی کلمه ای که در اون آمیزش شرک باشد ها اون مثالش بعدا میاد درباره این کلمه طیبه میفرمد تؤتی اکلها کل حین اذن ربها میوهش را میداد هر حین هر وقت هر زمانی که وقتش برسد به اذن رب خودش به توفیق پروردگار میدهد و یضرب الله الامثال للناس بیان میکند الله مثال ها را برای مردم که با این مثال ها تذکر بگیرند با این مثال ها بفهمند بفهمند حقیقت توحید را بفهمند یکتا پرستی را و خدا پرستی را و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثه مثال اون کلمه شرکیه خبیسه مثل درخت خبیسه است که اجتثت من فوق الارض اجتثاث میگویند از ریشه برکندن را از ریشه برداشته شده این درخت اما زیاد ریشه ته زمین ندارد من فوق الارض بالای زمین که مالها من قرار هیچ نوع قراری ندارد این درخت که روی زمین هست و هیچ بنی ندارد هیچ ریشه ای ندارد بکشی با ریشه بیرون میشه مثال شرک مثل این یعنی ریشه دار نیست شرک و بعضی گفتن اشاره به این درختی که روی زمین هست و اساسی ندارد استحکامی ندارد همین درخت حنزل است حنزل هم میگند اندوانه ابو جهل هم میگند این درختی هست که بظاهر هیچ فایده ای نداره و کسی اونا استفاده نمیکنه و این وقتی بخوای بکشی راحت از ریشه چی میشه؟ در میاد لذا شرک بی ریشه هست و شرک بی فایده هست اجتوست از ریشه برداشته شده من فوق الارض از روی زمین ما لها من قرار در زمین هیچ قراری و هیچ ثبات و استحکامی ندارد یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله می فرماید که ثابت می کند الله ثبات عنایت می کند و استحکام عنایت می کند به کسانی که ایمان آوردند بالقول ثابت با قول ثابت یعنی کلمه طیب کلمه توحید به برکت توحید به اونها ثبات میده در زندگی دنیا و در آخرت یعنی کسی که در درون او توحید هست و کسی که در درون او پرستی هست خداوند به او قوت میده در این دنیا هیچ طوفانی این را نمی لرزاند و در اون دنیا هم چون که قول ثابت داره در درونش کلمه توحید داره کلمه ایمان داره و یضل الله و یفعل الله ما یشاء اما ظالمین را خداوند در دنیا هم گمراه میکند در دنیا گمراه میکند یعنی چه یعنی اینها در دنیا هم حجتی ندارند در آخرت هم دلیلی ندارند در آخرت وقتی خدا از اونها میپرسه که این شرکاکم قالو ضلوا عنا چی میگن شرکا چی شدند گم شدند پس ضلال همینه گمراهی همینه و یضل الله الظالمین یعنی مشرکان را خدای عزوجل گمراه میکند سرگردان میکند تفسیر قرطبی نوشته و یذل الله ظالمین عن حجتهم هیچ حجتی نخواهند داشت هیچ دلیل و مستمسکی نخواهند داشت نه در قبر نه در حشر عن حجتهم فی قبورهم کما ضلوا فی الدنیا بکفرهم چنانچه در دنیا با کفر گم شدند و گمراه شدند در قبر هم همچنین اونجا وقتی که در قبر مؤمن را خدا سوال بکنه مؤمن را میگه من ربک خود خداوند او را تلقیم میکنه میگه الله اون را با قول ثابت چی میکنه الله ثابت میکنه اون را ثبات میده اون را استقامت میده اما این فلا یلقنهم کلمت الحق کلمه حق را کلمه ایمان را در قبر به او تلقین نمی کند فاذا سئلوا فی قبورهم قالوا لا ندري وقتی که در قبر سوال بشه که رب کیه میگه نمیدانم پیامبر کیه میگه لا ادری نمیدانم لذا الله میفرما و یضل الله الظالمین خداوند ظالمین را گمراه میکند یعنی همه چیز را اونا گم میکنند و یفعل الله ما یشاء اون وقت اون چی که الله بخواهد اون را انجام میده الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا اینجا خدای تعالی باز هم اشاره به وقائع می کند وقائع اخروی این درباره قومی هست که نعمت خدا را تبدیل کرد یعنی خدا بهش نعمتی داده بود از اون نعمت استفاده نکرد نعمت را جابجا کرد عوض کرد با چی عوض کرد با کفر عوض کرد خب پیامدهای کفر را شما میدونید که پیامدهای کفر و نتائج کفر در دنیا هم خطرناکه در آخرت هم خطرناکه در دنیا هم گرفت خدا معاخذه و برکت میره امنیت میره آسایش و راحت میره و در آخرت هم همش عذاب و همش گرفتاری لذا اینا کی هستند که نعمت خدا را تبدیل کردند به کفر میگویند این درباره اهل مکه هست اهل مکه را خدا زیاد نعمت داده بود اولا به اونها بیت الله را داده بود که مرکز توحید و بعد به برکت بیت الله خداوند امنیت و آرامش داده بود بعد از اون نعمت دیگری خداوند داد یعنی وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نعمت بود از همه این نعمت ها استفاده و استقبال خوب نکردند به بجای این نعمت چی را انتخاب کردند کفر را انتخاب کردند بجای اینکه رسول الله را برگزیند کفر را انتخاب کرد ز الله می فرماید الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله آیا آية دیدی آنهایی را که تبدیل کردن نعمت خدا را کفرن بجای که در مقابل نعمت شکر بکنه کفر را انتخاب کرد پاسی را انتخاب کرد این نعمت خدا را یعنی يعني وجود مسعود رسول الله را انکار کرد به عنوان نبی قبولش نکرد و دیگه نعمت ها چی هستن ببینید تفسیر بحر المحیط علامه اندلوسی رحمه الله نعمت ها را برشمرده در یک جمله اسکنهم الله حرمه اسکنهم الله حرمه اولا اینها را خدا کجا سکونت داد کجا جای داد در حرمش و جعلهم قوام بیته و اینها در واقع قائم کنندگان بیت خدا شدن مجاوران خادمان متولیان این ارزش کوچکی نبود و سوم و اکرمهم به محمد صلی الله علیه و سلم اینها را اکرام کرد به وسیله محمد صلی الله علیه و سلم یعنی محمد را در میان اینها برگزید در میان اینها انتخاب کرد اینها همین نعمت فکفروا نعمت الله اینها نعمت خدا را چی کردند؟ کفر کردند ناسپاسی کردند لذا الله می فرماید الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله آیا دیدی انهایی را که تبدیل کردن نعمت خدا را کفرن به کفر تبدیل کردند انکار کردند و احلوا قومهم دار البوار و قومشان را فرود آوردند قرار دادند در دار حلاکت یعنی حلاک شدند دار حلاکت چیه جهنم این بدل دار البوار است یعنی جهنم قومشان را فرود آوردند قرار دادند در جهنم اون جهنم که یصلونها داخل اون جهنم میشوند و بئس القرار و قرارگاه بسیار بدی هست جای استراحت بسیار بدی هست هیچ قراری اونجا نیست خب حال این که خداوند میفرماید بدلو نعمت الله نعمت خدا را که تبدیل کردن چطور تبدیل کردن تفصیلش اینه و لله اندادا بجای اینکه خدا را یگانه بدانند بجای اینکه خدا را در ذات و صفات یکی بدانند و لله اندادا قرار دادن برای الله شریک قرار دادند لیضلوا عن سبیله تا از راه خدا گمراه بشن بیراه بشن از راه خدا فاصله بگیرن قل تمتعو ای محمد صلی الله علیه و سلم به آنان اعلام کن تمتعو چند روزی بهره بگیرید چند روزی استفاده بکنید از دنیا فان مصیرکم الی النار همانا بازگشت شما همانا رجوع شما به سوی آتش خواهد بود به سوی آتش جهنم خواهد بود قل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة بعد از اینکه خداوند این قوم را بیان فرمود که اینها به جای نعمت چی را خریدند زلالت را انتخاب کردند ناسپاسی را انتخاب کردند حال الله تعالی اینجا به بندگان مخلص خودش میگه به بندگان مؤمن خودش میگه به اونها میگه که شما شما عمل کنید شما نماز بخونید شما انفاق بدید شما با خدا باشید قبل از اینکه اون روز سخت بیاید شما برای اون روز سخت آمادگی کنید قل عبادی واقعا شرافت بسیار بزرگی هست خدا به ما میگه ای بندگان من ما را به سوی خودش نسبت میده شما بنده من هستید چه افتخاری چه عزتی برای ما بالاتر از این است که ما عباد الله باشیم عباد الله در صورتی میشیم که خدا را بندگی کنیم اون وقت این خطاب شامل حال ما میشه و ما در عبادی داخل میشیم الله میفرماید قل عبادی بگو به بندگان من ای محمد به بندگان من بگو کدوم بندگان به مؤمنین الذين آمنوا آن بندگانی که ایمان آوردند آن بندگانی که من الله را به یگانگی قبول دارند به اون بندگان بگو یقیم الصلاه نماز را برپا بدارند و ينفقو مما رزقناهم و خرج کنند از آن مالی که ما بهشون رزق دادیم از اون رزقی که من الله به شما دادم از اون رزق خرچ کنید خرچ کنید سرا و علانیتا به هر کیفیت هم به صورت مخفی خرچ کنید هم به صورت علنی خرچ کنید الله تعالی به ما اختیار داده ما شرایط را نگاه بکنیم یه جایی ایجاب میکنه ما علنی خرچ کنیم تا رفیق ما دوست ما همکار ما ببیند اونم تشویق بشه یا اینکه یه جای کسی فکر میکنه ما زکات مالمون را نمیدیم چون مخفیانه میدیم علنی بدیم تا این تهمت از ما رفت بشه کسی نگه این, این زکات نمیده اما جای دیگه این مسائل نیست اونجا مخفیانه خرج کنیم تا فقط ربمان من بدوند دست راست میده دست چپ خبر نشه الله می فرماید و ينفقوا مما رزقناهم خرج کنند از آنچه که ما بهشون رزق دادیم سر و علانیه به صورت مخفی خرج کنند به صورت علنی خرج کنند خرج کنند من قبل ان یأتی یوم لا بیعون فیه ولا خلال وقت انفاق کی خرج کنیم قبل از اینکه اون روز بیاید اون روزی که لا بیعون فیه هیچ معامله دیگه اون روز, اون روز نیست داد و ستدی نیست ولا خلال و هیچ نوع دوستی هم نیست تو دنیا فرصت هست هم ما میتونیم دوستان خوبی برای خودمون پیدا کنیم انتخاب کنیم هم میتونیم هر نوع معامله بکنیم اما قبل از اینکه اون روز بیاد که این دوتا نیست خرج کنند من قبل ان یأتی یوم قبل از اینکه بیاد اون روزی که لا بیع فیه نه بیعی هست ولا خلال و نه دوستی هست خب یک دلیل قبلا خواندیم این دلیل دوم هست الله الذي خلق السماوات والارض الله آن ذاتی است که خلق کرد آسمان ها را و زمین را و انزل من السماء ماء و از آسمان آب نازل کرد به وسیله این آب انواع خوراکی ها و انواع میوه را برای شما رویاند فاخرج به من الثمرات الله به وسیله این بیرون کرد ثمرات را ثمرات تنها شامل میوه نمیشه محصولات تمام محصولات زمین رزق لکم که رزق شما هستند بعضی ها مثلا گندم جو هست برنج هست ذرت هست اینا تمام خوراک شما هستند و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره الله آن ذاتی هست که مسخر کرد تابع شما کرد کشتی را کشتی بزرگ تجاری را لتجریه فی البحر به امره، تاکه به امر الله جاری بشه این کشتی با این حجم میلیون ها تن میشه اما این کشتی تو آب فرو نمیره و سخر لکم الانهار و نهرها را و جوی بارها را که شما به وسیله اون تون را آباد دارید همه اینها را خدا در اختیار شما گذاشت و سخر لکم الشمس والقمر دائبین و همچنین مسخر کرد برای شما یعنی به نفع شما قرار داد خورشید را و ماه را که از گرمیشان از روشنیشان از حرارتشان از انرژیشان شما استفاده می در حالی که هر دو ماه و خورشید دائبین تابع شما هستند در اختیار شما هستم برای شما انسان ها کار میکنند و سخر لکم اللیل و و الله برای شما برای نفع شما شب را و روز را مسخر کرد که شب برای سکون و آرامش شما است روز برای معاش و زندگی شما است و آتاکم من کل ما سألتمو الله آن ذاتی است که به شما داد از هر آن چیزی که شما خواستید و سوال کردید بعضی هر ما سوال کردیم به زبان قال به زبان گفتیم خدایا به من اینو بده خدا به من فرزند بده خدا به من سلامتی بده بعضی هر نیاز ما بود ما نخواستیم به زبان حال گویا خواستیم ای من کل ما سألتموه از هر چیزی که شما از خدا خواستید به شما داد و ان تعدو نعمت الله لا تحسوها اگر بشمارید نعمت های الله را لا تحسوها اونها را احصا نمی کنید اونها را احاطه نمی کنید اونها را نمی تونید برشمارید اینقدر خدا به شما نعمت داد که نعمت ها قابل شمارش نیستند همونطور که گای باران میاد باران میاد الان همه ما انسان های دنیا جمع بشیم بخوایم قطرات باران را حساب کنیم چند قطره بارید میتونیم نمیتونیم ممکن نیست ولی بعضا ممکن است یک روزی قطرات باران را حساب کنند ولی نعمت خدا قابل شمارش نیست از این بیشتره و تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها نمیتونید اونها را احصا کنید ان الانسان لظلوم کفار همانا انسان بسیار ظلم کننده بر خود و بسیار ناسپاس و ناشاکر است لذا انسان باید قدردان نعمت باشد قدردانی این نعمت اینه که احدی را با خدا شریک نسازد ولی انسان کفور است انسان ناسپاس است ان الانسان لظلوم کفار همانا انسان ظلم کننده و ناسپاس است چطور ناسپاسی می کند بجای اینکه شکر کند بجای شکر شرک می غیر الله را با خدا شریک میکند یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ای انسان نسبت به این رب کریم که اینقدر به تو کرم نوازی دارد اینقدر به تو لطف و احسان دارد چه چی چیزی تو را فریب داد چه چی چیزی تو را گول زد که تو اینقدر ناشاکری رب را میکنی سبحان الله و اذ قال ابراهیم رب اجعل بعد از این دلائل عقلیه حال الله تعالی یک دلیل نقلی ذکر می دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام ببینید ابراهیم هم همین مضمون را آورد برای قوم همین تبلیغ را کرد و همین گفت که ای قوم خدای تعالی به شما این همه نعمت داده شما با خدا کسی را شریک نسازید شرک نکنید و اذ قال ابراهیم حال دعاهای ابراهیم را ببینید دعا و مناجات ابراهیم سراسر توحید است و اذ قال ابراهیم زمانی که ابراهیم گفت رب اجعل هذا البلد آمنا ای رب قرار بده این شهر را شهر امنی مکه را شهر امنی قرار بده نبلی و دور بکن مرا و بنی و اولاد مرا فرزندان مرا ان نعبد الاصنام اینکه ما بتها عبادت کنیم ما را بست پرست نگردان ابراهیم علیه السلام شش تا فرزند داشت همه فرزندان ابراهیم خدا پرست بودند یک تا پرست بودند موحد بودند لذا میگه ما بت پرست نباشیم رب انهن اضللن كثيرا من الناس بار اله همانا اینها یعنی این بتها اضللن كثيرا من الناس بسیاری از مردم را گمراه کردند بسیاری از مردم را بی بیراه کشیدند فمن تبعنی فانه منی هر کسی تابع من بشه هر کسی پیرو من بشه فانه منی همانا او از من هست هر کسی مرا پیروی بکنه او از من هست اما و من عصانی هر کسی مرا نافرمانی کرد فانک غفور الرحیم ببین ابراهیم علیه السلام به شکل لطیفی و به شکل ظریفی بازم هدایت میخواد پیغمبران خیرخواه هستند به خدا نمیگه خدای هر کسی من نافرمانی کرد او را عذاب بده اشاره میکنه فانک غفور الرحیم بخشاینده و مهربان تو هستی یعنی هر کسی نافرمانی کرد هم او را میتونی هدایت کنی او را دیندار بکنی ایماندار بکنی موحد بکنی و بعدا او را ببخشی معنیش اینه هر کسی مرا تابداری کرد او از من است اما هر کسی و من عصانی هر کسی مرا نافرمانی کرد نمیگه خدایا اون را بگیر او را عذاب بده نه میگه فانک غفور الرحیم بازم تو غفور الرحیم هستی یعنی قادری که او را هدایت کنی و ببخشی و بعد دعا میکنه برای نسلش که در بیت الله را ابراهیم علیه السلام بنا کرد و حاجر را و اسماعیل را اونجا اسکان داد ربنا انی اسكنت من ذریتی بواد بار اله ای رب من من اسکان دادم نسل خودم را اولاد خودم را یعنی اسماعیل و نسلش را بواد غیر ذی زرع در یک وادی که اون وادی ذی زرع نیست وادی مکه هیچ نوع زراعتی ندارد این را اسکان دادم عند کل محرم نزد بیت الله الحرام تو ربنا لیقیم الصلاة انبیا زیاد به فکر رفاه نیستند به فکر دینداری هستند ما هم برای فرزندان خودمون فکر دینداری داشته باشیم خیلی ها هستند میرن جاهای زندگی میکنند که اونجا همه امکانات باشه امکانات زندگی رفاهیات بعضی ها که توانش را دارند اصلا میرن کشورهای اروپایی میگن اینجا بهشته <laughs> تو سبحان الله چی میگه بهشت میگه اینجا بهشت از نظر زندگی غافل از اینکه این فرزند فردا چی از آب در میاد این فرزند چه عقیده ای داره این دختر فردا چه پوششی خواهد داشت چه ایمانی خواهد داشت خیلی ها هستن جاهای زندگی میکنه شهرهای زندگی میکنن که همه امکانات فوله آب ماشاءالله هست برق هست گاز هست و رفاهیات بهترین امکانات برای بچه ها هست اما دین نیست صدای اذان را اصلا نمیشنوه اما ببینی پیغمبر خدا را که پیغمبر خدا برای اولادش چی چیزی مد نظر داره ربنا لیقیم الصلاة بار اله من کنار بیت محرمت اینا را اسکان دادم اینجا آب نیست اینجا زراعت نیست وادی لم یزرع هست اما لیقیم الصلاة تا اینکه نماز را برپا بدارد شما مسلمانان مؤمنین بالخصوص کسانی که اجاره نشین هستید سعی بکنید در یک شهری میخواید جای اجاره بکنید جای کرایه بکنید که نزدیک چی باشد مسجد باشد نیتتون این باشه که من و بچه هم نماز بخونیم الله لطف میکند این سنت ابراهیمی هست لیقیم الصلاة تا نماز را برپا بدارن، فجعل افئدتا من الناس قرار بده دل مردم را بسوی این مکه شیفتش بگردن دلشون را آویزونی اونجا بگردن سبحان الله بنده خدا اینجا افتاده این دعای ابراهیم را ببین چقدر قبول شده اینجا زاهدان زندگی میکنه دلش به مکه آویزان است تو روستا زندگی میکنه تو پاکستان تو افغانستان زندگی میکنه دورترین نقطه دنیا است هی لحظه شماری میکنه که بشه که من برم مکه برم برسم و همیشه خواب میبینه همیشه بیداری میبینه همیشه تصورش همینه که اونجا برم تواف بکنم واقعا کسی در خواب میبیند که من دارم تواف میکنم سعادتی برایش هست لذا دعای ابراهیم چطور قبول شد که دل تمام مسلمانان تمام اهل ایمان تا ذکرش میشه یاد مکه میشه بعضی چنان عشق دارن که عشقشون جاری میشه و الان بالخصوص چند سال مسلمانان نرفتند خدا میدونه اونهایی که عاشق اونجا هستن چه حالی دارند در دلشون چی هست لذا ابراهیم این دعا واقعا قبول شد فجعل افئده من الناس قرار بده دل مردم را تهوی الیهم که تمایل بسوی اونها بگردان اونجا هوای اونجا را داشته باشه و تمنای اونجا را داشته باشه و رزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اونها را رزق بده از انواع خوراکی ها انواع میوه ها لعلهم یشکرون تا بندگان شاکر تو باشند این دعا را هم اثرش را میبین در مکه چی کم بودی الان هست بهترین میوه هایی که در دنیا درست میشه اونجا شما میبینید با چه کیفیت بالا دعا واقعا قبول شد ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن بار اله تو میدانی آنچه که ما مخفی میکنیم و آنچه که ما علنی میکنیم یعنی ظاهر و باطن ما را میدونی ته قلب ما را میدونی و ظاهر ما را میبینی این بعضی گفتن این دعا ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن این اسم الله الاعظم است خیلی هستن دنبال اسم اعظمن همین دعا اسم اعظم است انسان اینطور دعا بکند دعاش را خدا قبول میکنه ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن ای رب ما تو میدانی آنچه که ما مخفی میکنیم و آنچه که ما علنی میکنیم و ما یخفا علی الله من شیء این یا ادخال الهی است یا ادامه کلام ابراهیم است مخفی نیست بر الله هیچ چیزی در زمین و نه در آسمان همه چیز برای الله ظاهره الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق تمام تعریف و ستایش مر الله را که وهب علی الكبر بمن بخشید بر پیری در زمان پیری بمن بخشید اسماعیل و اسحاق را فرزندان رشید ابراهیم اینها بودن که دو تا پیامبر خاص الله بودن ان ربی لسمیع الدعاء همانا رب من شنوانده دعا هست رب رب صداش را و دعاش را شنید ابراهیم همیشه دعا میکرد میگفت رب هبلی من الصالحین رب هبلی من الصالحین خدای به من ببخش از صالحین ببخش یعنی فرزند صالحی ببخش هر وقتی از خدا فرزند خواندی خواستی همین بخون همین دعا کن رب هبلی من الصالحین قبل از اینکه خود فرزند باشه صالح بودنش را از الله بخواه الله بعدن میگه فبشرناه به غلام حلیم ما هم او را مجده دادیم که فرزند حلیمی بهش میدهیم لذا ابراهیم علیه السلام دعا کرد و الان میگه ان ربی لسمیع الدعاء رب من شنونده دعا است و دعای دیگر ابراهیم رب اجعلنی مقیم الصلاه ای رب من قرار بده مرا برپا کننده نماز و من ذریتی و همچنین نسل من را اولاد من را ربنا و تقبل دعا ای ای پروردگار ای رب من دعای من را بپذیر ربنا اغفر لی بار اله ای رب ما ببخش مرا ولی و پدر و مادر من را وللمؤمنین تمام مؤمنین را یوم یقوم الحساب اون روزی که حساب برپا می شود این دعای ابراهیم است این دعا دعای جامعی هست و این دعا را بیشتر علما توصیه می در آخر نماز که شما بعد از درود دعای میخوانید بعضی ها ربنا آتنا فی الدنیا حسنه را میخوانه اونم دعای جامعی هست چون که خیر دنیا و آخرت را میخواهی اما این جامعه تر است چون هم برای خود دعا میکنی هم برای نسلت هم برای پدر و جد و آباد برای همه دعا میکنی هم اصولت دعا میکنی هم فروعت دعا میکنی اما سوال اینجاست که ابراهیم علیه السلام چطور برای پدر مشرکش مغفرت خواست ولی والدی به پدر مادر من ببخش اولا ابراهیم علیه السلام این دعا را قبلا کرد هنوز خبر نداره که پدرش بالاخره در حالت کفر میمیره اگر پدر انسان زنده باشد و انسان برای مغفرتش دعا کند معنیش اینه که خدای او را ایمان بده و ببخش خدا او را ببخش یعنی او را ایمان بده و او را ببخش بعدا این پدرش بدون ایمان مرد و بعضی میگه هنوز ابراهیم علیه السلام منع نشده بود منع نشده بود خدا بهش نگفته بود که برای پدر دعا نکن بعدا که پدر در حالت کفر مرد خداوند فرمو الان دیگه دعا نکن اون کافر مرد لذا ابراهیم بعد از اون دعا نکرد و خب اصلش اینه که یک دعای جامعی هست ما الحمدلله پدرها و مادرهای ما اهل ایمان و اهل اسلام هستن بالاخره ما هم برای من دعا کنیم پدر و مادر هم برای فرو دعا کنیم ولا تحسبن الله خب واقعات مختلفی ما خاندیم در این دنیا حالا وقائع اخروی را میخوانیم که در آخرت چی شرایط سختی هست الله نجات بده این وقایع باعث تذکر برای ما میشن الله میفرماید ولا تحسبن الله غافلا هرگز هرگز گمان نکن الله را غافل عما یعمل الظالمون از آنچه که عمل میکنن ظالمان خدا به ظالم مهلت میده ظالم سرکشی میکنه ظالم تمرد میکنه تو فکر نکن خدا غافل است خدا بیخبر نیست انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار جزی نیست که الله اونها را مهلت میده انما یؤخرهم لیوم برای روزی که تشخص فیه الابصار چشمها خیره در اون روز چشمها به بالا فقط خیره شدن نگاه میکنه هیچ پلک نمیزنه هیچ یک بار چشم نمیزنه از ترس اینکه چشم بسته نشه مصیبت نیاد فقط آسمان را بالا را نگاه میکنه اون وحشت بسیار سختی هست این وحشت وحشت میدان محشر است محطعین مقنعی رؤوسهم الله می فرماید باشتاب اینها می روند از قبرها به طرف میدان حساب مقنعی رؤوسهم سرهایشون را پایین گرفتن لا یرتد الیهم بسوی داعی بسوی کسی که فرامی خانت سرهایشون را اون طرف نگاه میکنند لا یرتد الیهم طرفهم طرفشان یعنی چشمشان پلک زدنشان بر نمیگرده به اونها یعنی هیچ پلکی هم نمیزنه هیچ چشمی هم نمیزنند و افئدتهم هوا و دلهایشان بس, بس سبب شدت حول هوا یعنی خالی از هیچ چی تو دلشون نیست هر چی بوده بیرون افتاده فقط میترسه فقط میلرزه فقط وحشت دارد الله میفرماید که این انسان ها را از اون روز بترسان و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب بترسان انسان ها را از اون روزی که عذاب می آید عذاب یا این عذاب دنیوی است بعضی گفتم بعضی گفتن همون عذاب اخروی فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب میگوین کسانی که ظلم کردند کسانی که شرک کردند کسانی که خودشون را با گناه آلوده کردند ربنا ای رب ای رب ما اخرنا بما مهلت بده الى اجل قریب تا مدتی نزدیک مدتی نزدیک ما را مهلت بده ما خودمون را اصلاح میکنیم نجب دعوتک و نتبع الرسل اگر قبلا نمیدانستیم اجابت نکردیم قبلا نمیدانستیم پیامبران را اطاعت نکردیم اما نجب دعوتک دعوت تو را لبیک میگوییم اجابت میکنیم و نتبع الرسل و پیروی میکنیم از رسول و پیامبران تو الله می فرماید اولم تکونو اقسمتم من قبل مالکم من زوال ای انسان الان پشیمان هستی آیا نبودی شما سوگن میخوردی قبل از این در دنیا مالکم من زوال برای شما هیچ زوالی نیست شما شما در دنیا از بین نمی روی همیشه تو دنیا میمانید چرا الان زائل شدی چرا از بین رفتی چرا دنیا را ترک کردید و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم شما سکونت کردید زندگی کردید در خانه های کسانی که ظلم کردن بر خودشان بر خودشان ظلم کردن انسان های قبلی که مشرک بودند اونا را خدا هلاک کرد الان ما آمدیم بجای اونها زندگی میکنیم اون زمین ها که مال اونها بودند مال نصرهای گذشته بودند مال نصرهای 500 سال و 700 سال و هزار سال پیش بودند اونایی که بر خود ظلم کردند آتش پرست بودند غیر الله پرست بودند الان خدا میفرماید شما به جای اونها نشستید اون زمین ها مال شما شد اون باغ ها مال شما شد اون قنات ها و آب ها مال شما شد و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم سکونت کردید در مساکن کسانی که ظلم کردن بر خودشان و تبین لکم واضح شد برای شما کیف فعلنا بهم چگونه ما برخورد کردیم با آنان و ضربنا لکم الامثال برای شما مثال ها را ما بیان کردیم مثال زدیم که شما بفهمید و بعد اونها که در زمین بودن اونها خیلی توطئه کردند خیلی نقشه کشیدن بر علیه اهل ایمان بر علیه اهل حق و قد مکروا مکرهم همانا آنها مکر کردن مکر خودشان را تدبیر کردن تدبیر و توطئه خودشان را و عند الله مکرهم مکر اونها پیش خداست یعنی در علم خداست خدا میدونه نه چه توتعایی کردن و این کان مکرهم لتزول منه الجبال گرچه مکر اونها توتعه اینها اینقدر سنگین بود که از اون کوها زائل میشد یعنی چنان خطرناک بود توتعشان که کوهی را هم از جا بیرون میکرد اما فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله خدا همونطور که وعده کرد وعده خدا عملی شد هرگز گمان نکن خدا را که خلاف کننده هست وعده خودش را با رسولش هر وعده که با رسولش کرده با پیامبرانش کرده وعده عذاب یا وعده نجات خدا خلف وعده نکرده ان الله عزیز ذو انتقام همانا الله عز وجل غالب هست و داره انتقام است خدا از کفار از مشرکان از دشمنان انتقام میگیرد به اشد مجازات گرفتارشون میکند کی ازشون انتقام میگیرد یوم تبدل الارض غیر الارض روزی که زمین تبدیل میشه به غیر زمین روزی که زمین تبدیل میشه به غیر زمین و سماوات و آسمان هم تبدیل میشه یعنی چه ببین تفسیر و تشریح این آیه چیه آیا واقعا این زمین عوض میشه این آسمان عوض میشه اون وقت انسان ها کجا زندگی میکنند زمینی که نباشد تو هوا هستند اینجا دو تا تفسیر از سلف برای شما نقل میکنم یک تفسیر اینه که زمین که تبدیل میشه عوض میشه صفت زمین عوض میشه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ همین تفسیر را میکنه میگه صفت زمین عوض میشه اصل زمین باقی میماند خدا تعالی این زمین را دستور میده بکشند این زمین را که میکشند هر چی که در این زمین ناهمواری هست از بین میره مثل یک پوست که این پوست چطور جمع شده چروکه وقتی که دو طرف پوست را میکشی صاف صاف میشه لذا این زمین را وقتی که فرشتگان میکشند تمام کوها از بین میره تمام سوراخ از بین میره تمام غارها از بین میره هیچ کجی کوجی هیچ بالادگی برآمدگی پایینی در زمین نمیمانه صاف صاف یک میدان میشه مثل ارز کنم که این کف دست انسان میشه یک معنیش اینه که اصل زمین باقی میمانه صفات عوض میشه کوها و غارها و سوراخها همه میره و تمام زمین میدان صافی میشه و ابو هریره همین روایت را میگونه طور که یک پوست را صاف میکنند زمین را طور صاف میکنند از ابن عباس رضی الله عنهما هم همین تفسیر منقول است که ابو هریره گفته نظر دوم از عبدالله ابن مسعود است ایشون میفرماید به جای این زمین یک زمین دیگری خدا درست میکنه که اون زمین جنسش از نقره هست اصلا این زمین را خدا از بین میبره کلا اذا دکت الارض دکن دکا یعنی این زمین کوبیده میشه این زمین تکه تکه میشه و این زمین از بین میره به جای این زمین یک زمینه دیگری که این زمین بسیار صاف است و زمین نغرهی است از سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم همین تفسیر نقل شده در یک حدیثی هم اشاره به همین شده که زمین زمینه بسیار سفید رنگ و بسیار نقره رنگی خواهد بود و مراد از تبدیلی آسمان چیه بعضی میگن تبدیلی آسمان یعنی آسمان ستاره ها سقوط میکنند ماه بینور میشه خورشید بینور میشه و این تبدیلی آسمان اما روایتی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ است که غیر از این آسمان یک آسمانی از طلا خدا درست میکنه سبحان الله انسان نمیدونه اینا چیزهایی هستن که این ذهن کوچولوی من و شما شاید اینها را خوب متوجه نشن ولی شما تصور کن تمام زمین صاف از نقره آسمان از طلا چه دنیای خواهد بود چه عالمی خواهد بود و بعضی تطبیق دادم بین اون تا نظر گفته اول صفت زمین عوض میشه اول زمین را خدا صاف میکنه صاف صاف که مثل کف دست میشه بعدا یهو یک آوازی میاد یک تحول میاد در همون روایت ابو هریره هم هست که ثم یزجر الله الخلق زجرتا این خلق را یک تکانی میده تکانی میده تمام مخلوق با زمین تکان میخوره فاذا هم الثانيه مثل مواضعها من الاولى یعنی انسان در بار دوم که تکان میخوره چشم باز میکنه میبینه در همون جای اولم هستم ولی این وقت زمین عوض شده به جای اون زمین چی شده نغره شده والله اعلم بالاخره الله همین میفرماید که یوم تبدل الارض غیر الارض زمین تبدیل میشه به این زمین و سماوات آسمان هم تبدیل میشن و برزو لله الواحد القهار همه ظاهر میشند همه آشکار میشند در مقابل الله آن اللهی که یگانه هست و اون اللهی که قهار و مسلط هست یعنی میدان محشر میاد تمام انسان ها جمع میشوند الله میفرماید و ترى المجرمین می بینی مجرمان را سرانجام مجرمان سرانجام مشرکان یوم اذم مقرنین فی الاصفاد در آن روز بسته شدن در زنجیرها تمام مجرمان تمام مشرکان توق و زنجیر و زولانه هستند پیش خدا آورده می شوند سرابیلهم من قطران جامعه اونها پیراهن اونها از جنس قطران هست الله نجات بده قطران یه ماده ای هست آتشزا بعضی میگویند که قطران یک قطراتی هست از از کنم که زغال سنگ را وقتی که زوب میکنند یک قطره بسیار بدبو و بسیار آتشزا از او میچکد قطران او را میگویند لذا از زغال سنگ یا از قیر گرفته میشه که آتشزا هست مثل بنزین بنزین آتشی باشه شما یک لیتر بنزین بریز این آتش ده برابر میشه این پیراهنش وقتی از اون جنس قطران هست و از اون روغن هست از اون ماده آتشزا هست این وقتی تو آتش میشه چند برابر آتش اضافه میشه سرابیلهم من قطران پیراهن اونها لباس اونها از جنس قطران هست از ماده روغن زغال سنگ هست و تغشا وجوههم النار و چهره اونها را آتش می تحت پوشش آتش قرار میگیرند لیجزی الله كل نفس ما کسبت تا اینکه الله جزا بده هر نفسی را آنچه که کسب کرده ان الله سریع الحساب همانا الله زود حساب گیرنده است یعنی حساب و کتاب تمام مخلوقات در ظرف نیم روز تمام میشه بعد از اینکه این عذاب را و این واقعات اخروی خطرناک را الله بیان فرمود آخر می فرماید هذا بلاغ للناس این پیامی هست که به مردم برسد ابلاغی هست به مردم یعنی مردم با خبر بشن که روز سختی در پیش است چیکار بکنه مردم ولینذرو به که به وسیله این ترسنده بشن بترسند آمادگی بکنم برای اون روز ایمان عمل صالح نیکی ها خیرات جمع بکنم برای اون روز وليعلموا انما هو اله واحد و تا اینکه بدانم مردم که همانا معبود معبود یگانه است اون ذات ذات اون ذات معبود یگانه است هیچ شریکی ندارد وليذكر اولو الالباب تا اینکه عقل مندان چیکار کنند پند بگیرند پند حاصل بکنند لذا الله عز جل این مطالب را بیان فرمود این واقعات را عذابها را هم این عذابهای دنیاوی بودند شما در این سوره مبارک خاندید هم اخروی بودند الله فرمه اینها در واقع ابلاغیه هستند به شما برسند مؤمنین با خبر بشید که روزهای سختی در پیشه برای این روزهای سخت بترسید خودتون را آماده کنید با الله کسی را شریک نسازید و در ذات و صفات او را یگانه بدانید عبادات خودتون را مخصوص برای خدا انجام بدید ان الله شما از همه این مخمسه ها و از همه این محلکه ها نجات پیدا میکنید الله همه من و شما را نجات بده این سوره مبارکه ابراهیم بود که در این سوره مبارکه ما واقعات را خاندیم اتفاقاتی که در این دنیا بوده هم ما خاندیم و اتفاقاتی که در اون دنیا خواهد بود هم خاندیم که خلاصه این اتفاقات درسی که به ما میده و برداشتی که ما از این اتفاقات خواهیم کرد اینه که هم در دنیا خدا عذاب میده و هم در آخرت خدا عذاب میده اما هر کسی که بترسد هر کسی که از شرک از کفر از فسق از نافرمانی الله دوری کند او در امان است هم در این دنیا در امان است هم در اون دنیا در امان است